Արցախի խմբակցությունների ներկայացուցիչները հանդիպել են Գերմանիայի Բադեն-Վյուրթեմբերգ երկրամասի խորհրդարանի падգամավորի հետ։ Եթե Ադրբեջանը ցանկանում է, որ Հայաստանը միանա Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթգծին, պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Քաշաթաղի շրջանում վերաբնակվել ցանկացողների թիվը տարիների հետ աճում է։ Թալիշցիների համար Թալիշից բացի բնակության բոլոր վայրերը ժամանակավոր են։ Դամասկոսում ցուցադրվել է հայոց ցեղասպանության մասին պատմող խոստում ֆիլմը։ Պատանի փրկարար մրցույթում հաղթել է Ստեփանակերտի համար 12 դպրոցի թիմը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նոյեմբերի 2-ին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները հյուրընկալել են Գերմանիայի Բադեն-Վյուրտեմբերգ երկրամասի պատգամավոր Այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Լարս Պատրիկ Բերգին, ով Ստեփանակերտը ժամանել Գերմանիայում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Հարություն Գրիգորյանի ուղեկցությամբ։ Գերմանացի պատգամավորը հետաքրքրվել է Արցախի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի դասավորվածության եւ գաղափարական ուղղվածության մասին, ինչպես նաեւ որոշակի տեղեկատվություն հաղորդել Գերմանիայում իր կուսակցության ունեցած քաղաքական դերի վերաբերյալ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ներկայիս աշխարհակաղակական փոփոխությունները, մասնավորապես անդրադարձել Եվրոպայում տեղի ունեցող ինքնորոշման գործընթացներին։ Մտքեր են փոխանակվել նաև Գերմանիայում Արցախի վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվության տարածման վերաբերյալ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ Արցախի հանրապետությունում եւ հնարավորություն ունեմ անձամբ ծանոթանալու այստեղ ապրող մարդկանց եւ նրանց խնդիրներին, ասել է Լարս Պատրիկ Բերկը։ Երկորիայցի ընթացքում կարևոր հանդիպումներ եմ ունեցել ինչպես քաղաքական իշխանության, այնպես էլ հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Շատ հետաքրքիր ու օգտակար տեղեկատվություն եմ հավաքել։ Կարծում եմ Արցախի հետ համագործակցությունը ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլև չպետք է սահմանափակվի տարբեր քաղաքական գործիչների միայն մասնավոր այցերով։ Այդ մասին ես անպայման կբարձրաձայնեմ իմ գործընկերների հետ հանդիպումներում, ասել է գերմանացի խորհրդարանականը եւ հավելել, որ այցի ընթացքում համոզվել է է, որ Արցախի մասին շատ քիչ եւ թյուր տեղեկություն կա Գերմանիայում։ Եթե Ադրբեջանը ցանկանում է, որ Հայաստանը միանա Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթգծին, ապա պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը, որպես դե յուրը անկախ պետություն։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանը կարող է Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթգծին միանալ միայն այն դեպքում, երբ դուրս բերի զորքերը իրենց ձևակերպմամբ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Նախ օկուպացված տարածքներից Ադրբեջանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը, մասնավորապես Գետաշենից, Մարտունաշենից ու Շահումյանից։ Եթե կան օկուպացված տարածքներ, ապա դրանք օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից։ Երկրորդը, եթե Ադրբեջանը ցանկանում է, որ Հայաստանը միանա տարածաշրջանային նման նախագծերի, ապա ինքը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը, որպես դե յուրե անկախ պետություն, ասել է Շարմազանովը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը ներկայացրել է 2018 թվականին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները։ Այն ուղղված է լինելու Ղարաբաղյան քննի խաղաղ կարգավորմանը, միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների եւ նորմերի, մասնավորապես ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Մեր քաղաքականությունն ուղղված է լինելու արտաքին անվտանգության ռազմաքաղաքական բաղադրիչի ամրապնդմանը, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, դատապարտմանը եւ ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելմանը, ընդգծել է Շավարժ Քոչարյանը։ Նա նշել է, որ 2018 թվականին Հայաստանը շարունակելու է երկկողմ համագործակցությունը տարբեր գործընկեր երկրների հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները ակտիվորեն աշխատում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով։ Այս մասին Մոսկվայում ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերի հետ բանակցություններից առաջ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը պաշտպանում է նոր գլխավոր քարտուղարի դիրքորոշումը բոլոր հարցերում առանց նախապայմանների, բաց արդար երկխոսության բարելավման օգտին։ Քաշաթաղի շրջանում վերաբնակվել ցանկացողների թիվը տարիների հետ աճում է, ինչը կառավարությանը ստիպում է նոր քայլեր ձեռնարկել վերաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Քաշաթաղի շրջանի վերաբնակեցումը, որ սկսվել է 1994 թվականին, տարբեր փուլեր է ապրել։ Առաջին տարիներին արցանագրվեց զանգվածայիններ հոսք։ Մի մասը այստեղ տեղափոխվեց ընդամենը սոցիալական աջակցությունից օգտվելու ակնկալիքով, մյուս մասի մղումը դեպի ազատագրված շրջան գաղափարական հենքի վրա էր։ Վերջիններս մնացին հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները, իսկ շահի ետևից եկածները օգտվելով բոլոր նպաստներից ու աջակցությունից կրկին լքեցին ազատագրված բնակավայրերը։ Այս խնդիրը ստիպեց կառավարությանը նոր քաղաքականություն մշակել սեփականության իրավունքի սոցիալական ու տարբեր խողովակներով աջակցության տրամադրման ճկուն քաղաքականությունը հետզհետե բնական հունի վրա դրեց վերաբնակեցման գործընթացը։ Այսօր արդեն քաշաթաղում մշտական բնակություն հաստատելու ցանկություն հիմնականում հայտնում են նրանք, ում համար այս վճիռը վերջնական է։ 2016 թվականի 48 ընտանիք ենք վերաբնակեցրել։ Այս տարվա 10 ամսվա ընթացքում արդեն 44 ընտանիք ենք վերաբնակեցրել շրջանում։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Դավթյանը նշում է, որ վարչակազմի վերաբնակեցման բաժնում դիմումների հոսքը երբեք չի դադարում։ Այս պահի դրությամբ տեղափոխվելու իր հերթին է սպասում 18 ընտանիք։ Արդեն շրջանի ղեկավարության հետ կապ պայմանավորվածություն մնում է կազմակերպել տեղափոխության հարցը։ Նրանց կհաջորդի 50 ընտանիքի վերաբնակության հարցի քննարկումը։ Եվս 50 ընտանիքներ ցանկություն են հայտնել վերաբնակվելու, իհարկե ժամանակի անհրաժեշտ աշխատանքներ կատարելու, տեսնենք իրոք այդ 50 ընտանիքն էլ կարող են մեր մոտ ապել, ինչ մասնագետ են, որ բնակավայր պետք է կան նոր կազմակերպեն գործընթաց։ Սա նշանակում է, որ միայն վերաբնակվելու ցանկությունը բավարար չէ շրջան տեղափոխվելու համար։ Շրջվարչակազմում հայտերը ուսումնասիրում են մանրամասնորեն բնակարանի, զբաղվածության, կրթության ու այլ հնարավոր խնդիրների լուծումները ուրվագծում նախապես, հետո միայն ընդ ընդունում բնակչին։ Սկզբնական շրջանում բնականաբար ֆինանսական աջակցությունը վերաբնակչին անխախտ բնույթ է կրում, միջև տեղափոխված ընտանիքը ոդկի կկանգնի ու նոր բնակավայրում կյանքը բնականոն հունի մեջ կդնի։ Նոր եկած ընտանիքին միանավակ դրամական աջակցություն է տրվում 20000 ընտանիքի գլխավորին 5000 ընտանիքի մնացած անդամներին։ Այնուհետև տնտեսության ստեղծման նպատակով երկարաժամկետ 10 տարով վարկե տրամադրում 180-ից մինչև 250 հազար կախված ընտանիքի շնչերի քանակից։ Շրջանում վերաբնակիչներին օգնելու նպատակով բարեգործական ծրագրեր են իրականացնում նաև մի շարք հիմնադրամներ, դրանցից է Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամը։ Նաև Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով ամեն նոր եկած ընտանիքին 50000 անհատույց տրամադրում է, որպեսզի կայանան, աշխատեն, որ կարողանան ապրել։ Վերաբնակիչների չդադարող հոսքը նաև շրջանի զարգացման կառավարության ճկուն քաղաքականությամբ է պայմանավորված։ Այսօր արդեն Քաշաթաղի շրջանը ոչ միայն սոցիալական ծրագրերից օգտվելու միջոց է, այլ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հերանեկար։ Անասնապահության եւ երկրագործության համար բարենպաստ կլիման գայթակղում է նրանց, ովքեր եկամտի աղբյուր են ընտրել գյուղատնտեսության այս ճյուղերը։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Թալիշ գյուղի 500 բնակչից 177-ը բնակություն են հաստատել Ալաշանում եւ ժամանակավոր կացության համար անհրաժեշտ պայմաններով ապահովված են։ Այս մասին ասել է Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պողոսյանը։ Թալիշում 125 ընտանիք կար 500 մշտական բնակչով, 67 մարդ էլ բնակվում էր ժամանակավոր։ Այդ թվում ներառված էին զինծառայողներ, ուսուցիչներ եւ անասնապահներ։ Ալաշանում բնակվում է Թալիշի ստեղափոխված 46 ընտանիք 177 բնակչով։ Սեպտեմբերի 14-ից 17-ը Ստեփանակերտում կազմակերպված Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հերանեկարները խորագրով միջազգային երիտասարդական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումների նյութերը ամփոփվել են Եռալեզու ժողովածուում։ Այն բաղկացած է լիագումար նիստի, ինչպես նաև իրավագիտություն, քաղաքագիտություն, տնտեսագիտություն եւ պատմություն, հոգեբանություն, լրագրություն բաժանմունքների զեկույցներից։ Ժողովածույում տեղ են գտել նաև Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի ուղերձը, գիտաշխովի կազմկոմիտեի նախագահ Ավետի Քարությունյանի բացման խոսքը, ինչպես նաև գիտաշխովի մասնակիցների կողմից ընդունված հայտարարությունը։ Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի սաները փորձուսուցում են անցել Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի բնագիտական տեխնոլոգիաների եւ ուսումնափորձարարական լաբորատորիայում։ Լաբորատորիայի ղեկավար Գագիկ Ներսիսյանը փորձուսուցման մասնակիցներին է ներկայացրել բնական նյութերի ստացումն ու կիրառությունը, բնական միջոցներից ստեղծված տարբեր դեղամիջոցներ թեմայով դասախոսություն, որից հետո ներկաները ցանոթացել են պահածոյացման տեխնոլոգիաներին եւ որոշ պահածոների ու հյութերի արտադրությանը, ինչպես նաեւ վայրի բույսերի ուսումնասիրության, նրանց օգտագործման եւ կիրառման, դրանցից པարզ դեղամիջոցների ստացման եղանակներին։ Գագիկ Ներսիսյանն իր խոսքում նշել է, որ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանն իր հաստատուն քայլերով փորձում է վերականգնել Շուշիի որպես գիտական եւ մշակութային կենտրոնի երբեմնի парքը եւ հավելել, որ Երևանի կրթօջախների հետ կապերը լավագույնս նպաստում են այդ պատասխանատու գործին։ Նոր ուսումնական տարում Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում բացվել են ազգային նվագարանների նոր դասարաններ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախյան պատերազմից հետո Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցում ընդհատվել էր ժողովրդական մի քանի գործիքների դասավանդումը։ Պատճառը համապատասխան մասնագետների բացակայությունն էր։ Նոր ուսումնական տարում դպրոցի նորանշանակ տնորեն Արթուր Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ եւ պատկան մարմինների աջակցությամբ բացվեցին միանգամից 3 ազգային գործիքների՝ թարի, քամանչայի եւ ուդի դասարաններ։ Արթուր Պետրոսյանի հետ մեր զրույցը նորաբաց դասարանների անհրաժեշտության ու խնդիրների մասին է։ Ինչ դες դրթեց այդ ասարանների բացմանը։ Մեր հայկական գործիքներ պիտի զարգացնենք, որ հյուրերին ներկայացնենք մեր հայկականը, որ իմանան ուդը որն է, քեմանչան որն է, թարը որն է, կանոնը տեսնեն իմանան ինչ գործիք հա եւ այդ գործիքներով տարբեր տեղեր համերգ նետանք որ մեզ ճանաչեն Այսինքն դուք նկատում եք այդ հետաքրքրության անկում ազգային երաժշտական գործիքների։ Մի քիչ անկում կար այս վերջի տարիներում, դե հիմա շնորհիվ մեր դասատուների, որ այստեղ են, կփորձենք բարձրացնել այդ այդ ոճում այդ գործիքների կարևորությունը։ Եվ պահանջարկ կա։ Աշակերտներ ունենք, հիմիկվադրությամբ երկու թարի աշակերտ ունենք, երկու քամանչի, մի հոգել 8 մասնագետները ովքեր են դասավանդողները Քամանչի մասնագետը Հակոբ Խալաթյանն է, որը եկել է Երևանից, Թարի մասնագետը Սարդարյան Լևոնն է, նաև ունենք Դուդուկի մասնագետ, որը Երևանից այլ է հրավիրված, Գործիքները կան դպրոցում համապատասխան քանակությամբ որակի մի քիչ քիչություն անում, թարը ունենք հին, պարոն Սարդարյանը վերանորոգեց, թարը դեռ ունենք, կարելի է վերանորոգած եղածը, բայց կանոններ է պետք մի քիչ լինելու մեզ, որովհետև կանոնների հնամաշ են, ու նա պետք ընդհանրապես չունենք, կյանանչա չունենք, մի հատ կյանանչա ենք ստացել, բայց սովորությամբ երկու աշակերտ։ Սանթուր հետագայում Սանթուրի դասարան բացելու համար։ Այո, Սանթուրը լինել պետք է։ Սանթուրի դասարան բացելու մասին առաջարկը Լևոն Սարդարյանինն է։ Նա երաժշտական դպրոցի Թարի դասատուն է։ Միաժամանակ աշխատում է նաև Սայատ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում եւ ղեկավարում ազգային նվագարանների նվագախումբը։ Ի պատասխան այն հարցի, թե ինչն է առաջնորդում երեխաներին ու նրանց ծնողներին այս կամ այն գործիքն ընտրելիս, նա որպես առաջնային պայման նշեց երեխայի ինքնադրսևորման հերանեկարները։ Եթե ծնողը կամ երեխան ապագա չի տեսնում, ասենք ավարտեց ինչ պիտի անի։ Այստեղ գովազդի պահը կա, մարդիկ ինչ են տեսնում, ինչ են ուզում եւ ինչի են ձգտում։ Հարուստության կարիք կա։ Այո, իհարկե։ Այդ առումով նվագախումբը ստեղծվեց արդեն 2 տարի առաջ։ Այս նվագախմբի համերգները, քարոշությունը, գովազդային աշխատանքը, սա պիտի աշխատի, որպեսի մարդիկ օրինակ ծնողը իր երեխան վերում է, որ իմանա վաղը նվագախմբում աշխատելու տեղ անեն։ Ու միայն մի նվագախմբ չպետք է լինի, տարբեր նվագախմբեր։ Մենակ քաղաքում չի շրջաններում էր կառուցեն։ Նախկինում երաշտական դպրոցները ունեին նվագախմբեր, ուսումնարանները ունեին նվագախմբեր։ Քանի որ գործիքները բացակայում են, բնականաբար նվագախմբել հնարավոր չի ունենալ։ Բայց արդեն ծնագնդեի սկզբունքը գործելով կամած-կամած այդ աշխատանքի արդյունքում պիտի զարգանա դրանք։ Ազգային նվագարանների նոր դասարանների բացումը անշուշտ կարևորվում է ոչ միայն դպրոցի սաների կողմից հայոց երաժշտական գանձարանի յուրացման, այլև նրանց միջոցով մեր հանրության գիտակցության մեջ ազգային մշակութային արժեքների ամրապնդման առումով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ CNN Greek-ը փաստավավերագրական ֆիլմ է նկարահանել։ Այն նվիրված է Արցախին ու նրա ինքնորոշման պայքարի պատմությանը։ Ֆիլմը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունը, աշխարհագրությունն ու բնակչությունը, ժամանակին Ադրբեջանի կազմում հայտնվելու հանգամանքներն ու ինքնորոշման պայքարի ուղին։ Ֆիլմի հերոսներն են տեղի բնակիչներ, Արցախի հունական համայնքի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Հայաստանի ու Արցախի իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, ովքեր պատմում ու բնութագրում են իրավիճակն ու Արցախյան հակամարտության էությունը։ CNN Greek-ի նկարահանող խումբը եղել է առաջնագծում հայկական դիրքերում ու նկարահանել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորներին։ Ֆիլմն անդրադառնում է նաև 2016 թվականի ապրիլին ռազմական գործողությունների վերսկսմանն ու ներկայացնում պատերազմի մասին Արցախի բնակիչների մտորումները, ովքեր կրկին վերապրեցին այդ սարսափը։ Դամասկոսի Ալ-Քինդի կինոթատրոնում Սիրիայի Ահֆադ Աշտար հիմնադրամը կազմակերպել էր խոստում գեղարվեստական ֆիլմի բաց ցուցադրություն։ Ֆիլմի ցուցադրությունից հետո տեղի ունեցել քննարկում, ընդգծվել, որ պատմական իրողությունները ներկայացնող խոստում ֆիլմը ընդհանուր առմամբ հաջողված աշխատանք է եւ հիրավի հանդիսանում է հայոց ցեղասպանության մասին պատմող վերջին տարիներին նկարահանված լավագույն կինոնկարներից մեկը։ Հնդկաստանի Հանրապետության վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հրավերով աշխատանքային այցով Հնդկաստան ժամանած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Նյու Դելիում մասնակցել է համաշխարհային Պարեն Հնդկաստան 2017 համաժողովի լիագումար նիստին եւ նույն խորագրով միջազգային սննդարդյունաբերության ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությանը, որին ներկա են ավելի քան 20 երկրից մոտ 2000 մասնակից։ Համաժողովում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ նախագահը հանդես է եկել ելույթով։ Մարզասերների համար Ստեփանակերտում հիմնված Արցախ բասկետբոլային ակումբի թիմը մասնակցում է Հայաստանի կանոնավոր առաջնությանը։ Նախորդ առաջնություններում բասկետբոլի թիմը 3 անգամ դարձել է Հայաստանի կանոնավոր առաջնության չեմպիոն, իսկ անցած տարի գրավել է 3-րդ մրցանակային տեղը, ասել է Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը եւ հավելել, որ Արցախ առաջնության տնային հանդիպումներն անցկացվում են Մայր բուհի մարզադահլիճում։ Հայտնի են դարձել Ստեփանակերտ քաղաքի հանրակրթական դպրոցների միջև պատանի փրկարար մրցույթի արդյունքները։ Առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերը համապատասխանաբար զբաղեցրել են Ստեփանակերտի համար 12, 2 եւ 10 դպրոցների թիմերը, որոնք նաեւ արժանացել են թանկարժեք նվերների եւ պատվոգրերի։ Լավագույն պատանի փրկարար է ճանաչվել Ստեփանակերտի համար 2 դպրոցի աշակերտ Անդրեյ Մարկարյանը։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան։ Տակություն։